Andalusam Andalusam U stvari ostao nam još ovaj, slabost u hadisu zbog, kaže, su ul hifzi, zbog lošeg hifsa slabost u hadisu zbog loših hifsa. I to je slabost u hadisu. Međutim, ovaj, pojenta ovdje, znači koja je to, ovaj, nema posebna vrsta hadisa koja se zove, jel, slabost hadisa su Hifsa. znači ne postoji takva, takva vrsta hadisa. Nego ima, ima tu, ovaj, eh, kad govore o ovoj, znači, ovoj vrsti slabosti u hadisu, eh, znači imamo dvije vrste te, eh, slabosti hadisu zbog, zbog lošeg pamćenja. Suhifsa znači lošeg pamćenja. Znači, ono se vraća na to da je, znači, da dvije vrste osoba. Da prva osoba ona koja je, koja je od malena, od kako se zna za tu osobu, uvijek imala loše pamćenje. Znači, kako se počela baviti hadijskom naukom kao ravija, uvijek imao loše pamćenje. I potom ga znamo hadisi. Slabo je pamtio. I, a to slabo pamćenje se ustanovi na osnovu toga kad on dođe neki rivajte prenosi, uglavnom se kosi s ovim vama pozdanijima i što spamtili. On nešto prenosi, jest u to u kontekstu, ali nešto o sebe dodao jer nije dobro zapamtio. I zna se, znači, obilježi ga ravi da to su HIFsima slabo pamćenje. Znači, ono što on prenosi nije to pozdano, nije, to, nije precizno. Nije to precizno, zbog loše pamće odbacuje se njegov hadis. Znači, kad je u osnovi, znači, od, od, od samog početka ravija poznat po slabo pamćenju. Znači, kaže, kaže sam pači ne mora znači, znači on može biti bogobojazan, može biti abit. može biti učenjak, znači može biti učenjak, uh, može biti učenjak određen oblast, međutim ima loše pamći. Imate takvog učenjaka da ima suhivsa. <laughs> Znate razlog što je Buhanife nije bio među, među ravijama koji su poznani, nije bio sika. Šta, kaže, šta kaže Ibn Buhari? Nije navodio suvi hips. Ha? Ha? Pa jest, urđija. Jest. Kaže, jest. Da je bio, znači, on svo, onaj, Tarihul Kebir, Mabarija, kad ga dovolje Buhanife, kaže, kane murđijen, bio je murđija, a murđija je fukaha, znači, ne murđija ovi gulat. A, znači, bio je murđija, kaže, kane murđijan, kaže, turike rejuhu wa hadithuhu. I ostavljen su, kaže, njegovi i mišljenja i njegov hadis. To ima Buharija kaže. Naravno, nismo ostavljeni njegova mišljenja, mezem mu je sačuvan, ali ovaj, što se tiče hadisa, naravno je bio slab. Znači, ona njegova zbitka, ima što je kod nas prevedena, 124 hadisa, što je preveo, ko je preveo, Šefi Kurdić, ovaj, ja, kao musne debu Hanife. Uglavnom, ima različita, da li njegovo djelo, djelo, ako uzmemo da jest njegovo djelo, uglavnom, ovaj, to što navodi tih 124 hadisa, Ovaj, 120 je, svi su slabi, ona četiri što ima da su, da su prihvatljivi, on su prihvatljivi zato što ima u drugim rivajatima, da su u redu, pa podupiri drugi hadisa, a što se tiče, znači slabi su, svi su slabi samo sa strane toga što ima, što im je ravija Ebu Hanife, znači svi slabi zbog toga. A, ovaj, a i ono što ima da je pouzan, znači pouzan, znači druga, druga, druga četiri hadisa, ovo nisam ja govorio, to su govorili hadisi učenjaci. Uglavnom svi hadisi su slabi koji su u tome. Osim ta četiri koja su, koje su vjerodostojne na drugi rivajita. Dobro. Ovaj, znači ova prva vrsta, ako je loše pamćenje, znači ne navodi se da ima loše pamćenje, nego ovaj nego se navodi drugi razlog zašto je ostavljen Uglavnom, ovaj, nije to, on se nije bavio uopšte, nije bio hadis, nije bio ravija, nije se bavio time, nije to njegova bila oblast. E, kao što nima šafe, nima šafija nije bio onaj veliki učenjak u hadisu nema njegovih hadijskih zbirki, ima neka prenesena kamal, ima prenesena, ali znači nije on bio od imama hadisa. Ima šafe nije bio od imama hadisa. Iako bio imam, imam učenjaka u fiqa i tako dalje, i ovaj, ali da je bio od imama hadisa, kao što je bio imam Malik, imam Ahmed, znači nije bio na tom stepenu ni blizu. Sina da se smatrao da je pouzdan bio. E, znači e, nije poznat po svojim nekim posebnim rivajetima hadisa, zbirka i tako dalje, osim što su šafije postali, pokušali kao šafijskom mezebu da izdvoje neke njegove hadise, zbirke i tako dalje, o kojima ima slabosti. Uglavnom, ovaj, ovo je prva vrsta, znači da čitav, čitav život taj ravija ima loše pamćenje. A imamo drugu vrstu ravija, znači jedan dio života bude, ima normalno pamćenje, u redu, većinu života. A onda pred starost nekad dođe u stanje zbog senilnosti ili zbog e, sljepila oslijepi ili zbog neke bolesti, promijeni mu se pamćenje. Pa, pa ga nazivaju e, kaže e, muhtel. Muhtel, muhtelit, pardon, muhtelit. Što je muhtelit? Znači pomiješalom se. Znači dođe u fazu života, recimo do 50. godine prenosi hadis, normalno ima normalan hifs. I do tada zbiljaš. Od jedan počne da, da, što prenosi hadisa ima u njima belaja, nešto, nije u red nikako. Što prenosi. I onda tu mladi su, utvrde dugi tamo i onda mora se zabilješiti. Kaže, od te godine ono što je prenosio, kad bilo je pouzdan, prihvata se to. Od te godine, kaže, ta alehi, tako kaže, ihteleta, pomiješalo se. Pomiješalo, znači to miješa ovi, ali čak dođe u takvu stanje da negira. Dođe, ovaj, dođe, nekom kaže, ovaj, prenosio sam mi taj, taj, taj, kaže, nisam ti ja prenosio hadis. Kako nisi, kaže, prije 20 godina ti meni prenio, ja zapisao, nisam mi, kaže, prenio. Nisam ja prenio, i onda učenjac kaže, znači to je, kaže, <laughs> Hadis kaže, dok je bio u stanju, dok je bio dobar hifs, prihvata se to i pouzdani ravi prenijeli od njih to u redu, a ovo što on sad negira, to mu se ne prihvata. Što je, pomiješalo se, pomiješalo stanje. A to, znači to pomiješanje stanje može znači desiti, ko čovjek se dešava. Čovjek znači ili posenili, prestarost, ili da živi neku fizičku bolest zbog nečeg gdje mu oslabi pamćenje i počne da miješa stvari. Oto je kad počeo da miješa, onda se znaju hadise, poslije toga koje je prenio, kaže ne prihvataj se. tu je, kod nám to rekli, pohlupo lonče. Od je pohlupo lonče ne primaju se hadisi, a ono dok nije pohlupo lonče primaju se hadisi. Dobro, to se vraća na suhif, znači, na ovu vrstu hadisa. Ona, znači, nema, znači, nema u osnovi nekog posebnog naziva, nego se samo vraća na ovo, da li je čitavog života imao loše pamćenje ili je u određenom životu imao normalno, a onda kad mu se desilo taj poremećaj, to što se desilo nakon poremećaja, ti hadis, po većinu učinjaka, ti hadise ne prihvate, a prije toga što je prenesio, prihvataju se hadisa. A sve to zabilježi, znači, sve se zna tačno otprilike kad je preneseno. Jedino ako dođe do nekog hadisa, ne zna se kada ga prenosio, da li u ovom stanju kad je se pomiješ, kad mu je pamćenje poremećeno ili je u stanju kada je imao normalno pamćenje. Pa onda znači nalazi na toga dolazi da razilaženja da li da se privata ili privata hadis. I s time sam završio znači ovu drugu, uh, drugu uh, grupu kategoriju uh, slabih hadisa koji su vezani za za stanje ravije, gdje se vraća na, na, na samog ravija. Ono smo prvo govorili o, o prekidu lancu prenosilaca. Nakon toga nadolazi druge, druge vrste hadisa i drugi detalji, pa ćemo reći svanak Allahume ve vehantike, šhadu en la ila enta ezak velike dubilik. Andalusam, Andalusam, Andalusam,